А коли буває, діти? Річка сонечком зігріта, теплі стежка і травичка, і засмаглів діток личка. Вишня рясно дозріває, стрибунець в траві співає. І від спеки під листочки заховались огірочки.